Amakuru ya kabiri esura ya mukaga Solomoni naha embaga ehotuba Aho Solomoni agambati waitu mukama okagamba okwo olisingira omumwirima lindindi Kyonkanye nkombekeire rwensinga yekitinwa bali olisingira eirairiona Solomoni akebuka alebire aheru enteko yona ya Isiraeli oko lebire agiya omugisha agambati owayisirizibwe omukama ruwanga wa Isiraeli omubushoborabwe ogobeshereize ekyo yaraganisize tata Daudi ati kwema kiro ekyo naire abantu bange Isiraeli omunganda zona za Isiraeli tinaronziremu kigo kya kamu rwensinga kubanimo banfukamira kandi tinaronzire muntu wakuba mukama wa Isiraeli eyangalyange kyonka mbwenu ndonzire Yerusalemu kubanimo bafukamira nashuba naronda Daudi kuba mukama wa Isiraeli eyanga lyange tata Daudi yagonzaga kombekera omukama ruwanga wa Isiraeli rwensinga mbali arafukamirwa kyonka omukama agambira tata Daudi ati okozire kugonza kunyombekera rwensinga kyonkaiwe rwensinga togyombeke omwana woolizara niwe aliginyombekera mbwenu omkama yagobeshereza ekyo yaragaine arwokuba nsikire tata Daudi natwale ngoma ya Isiraeli nkoko omkama yaragaine omkama ruwanga wa Isiraeli namwombekera rwensinga omwonimo ntaire esanduku einamu endagano eyo omkama yakozire na Isiraeli eyangalie enshara ya Solomoni Solomoni ayemerera omumashoga ayarutale yomkama enteko yona ya Isiraeli eliyao ayimuke mikono akashangwa akozire ekituti kyo mulinga obura bwakyo mitaibiri nokushagamu obukika mitaibiri nokushagamu nobwemi mita emo nokushagamu akitanya kabuga akemererao ateka amaju enteko yone ya Isiraeli eliao ayimuke mikono agambati waitu mukama ruwanga wa Isiraeli tabayoru wanga ondijo alikushusha omuiguru anga omunsi iwe oikya endagano mara abairu bawe no nomutima gwabo gwona obagirirekisha ekyo waraganisize tata Daudi omwiru wawe wakigobeshereza kireki yo mbushobora bwawe bagobeshereze kigambo kyawe mbweno arwekyo waitu mukama ruhanga wa Isiraeli ijukoko waraganisize tata Daudi omwiru wawe oti omuliba ikikurubawe toliburwamu mukama kutwara Isiraeli ekikuru yegendereza bakawulira amateka gawe nkaiwe kityo mbwenu waitu mukama ruhanga wa Isiraeli singa ekyo waraganisize omwiru wawe Daudi kigoberere kyonka niko waitu ruwangano ijja kutura nabantu omunsi egururiona okoli kali tilya kukubumbatira lero rwensinga egi eyo nyombekire chana iwe singa owulire enshara yange nokutaka kwange waitu mukama ruwanga wange ulira kutaka ko mwiru wawe n'enshara eyali kushoma aliwe singa olinderwe nsinga egi kiro na mushana ukaragana okwo omunimu bali kufukamira kityo bampulire oronde ebirerwe nsingegi ninshoma enshara ulira okutaka ko mwiru wawe nokweyangalya awe lya Isiraeli oro barashomaga enshara balebirerwe nsingegi omwiguru omubusinge bwawe otuhulirega mara otugarulirega ko muntu aravakaliraga mutayiwe paka mutoyegera pakamuleta ali arutale yawe omurwensinga kumunaiza okoba likumubeyerera waitu mukama owo muiguru mbali osingire owulira bairubawe mara obaramulire owo mushango guligwera omubona buni kandi nyakatetere omurongole nkoko oburungibwe buliba buli Kaisiraeli eyangali yawe barasingwaga ababisha babo arwenshonga yokushangwa bakufakalire kabali yeshubao bakakutonga nao bakaija munu omulirwe nsinga bakakushaba ni bakutakao singa mbali osingire okomwiguru obaulire ogalure Isiraeli yangali yawe entambara yabo obagarure omubutaka obo wabatungire na baishe nkurubo kenjura elaburaga arukushangwa bakufakalire kabali yechuzaga bakashoma enshara balebirerwe nsingege nibakutonga nawo noro orashangwa obaire ekibona bonyo singa omwiguru okomba liyo singire ogarulire abairu bawe eyangalia Isiraeli entambara yabo obegese okukora ebiribirungi nensi eyo basikisize iyangalyawe ogitunge njura kensi eraterwaga eifa endware ikaija emyaka ekaterwa ekisisi enzige nebihuka bikatabara ababisha bakababunda ombigo byabo kibe kibundoki anga ndwara nyabaki omuntu wena wena anga eyanga lyawe liona lya Isiraeli kabalishoma enshara bakataka bayimukize emikono balebirerwe nsinge egi buli omona atakana kuze ausinga omwiguru okwo omu businge bwawe obaulire obagarulire marabu limuntu nkoko olikumanya emirolereye arwenchonga iwe mara iwe wenka niwo manya emitima yabantu baije bakutine bakuhulire muno ebiro byona ebyo balitura omunsegi eyo batungire baishe nkurubo kumono munyamanga atali kuruga muri Isiraeli eyangali yawe kali rugara akaletwa ekitino kyawe amani gawe no bushobora bwawe kalija kashoma enshara alebire lwensingegi singa omweguru okombali osingire omuulire omutunge byona ebyo yakutakao nirwa mangago na gensi galimanya ekitinwa kyawe maraba kakutina nkoko Isiraeli eyangali yawe bali kukutina abo bashube bamanyeo ko lwensingegi eyo nyombekire nimo abantu basayene balikuragirwa kukufukamira koligira uko waangira eyanga lyawe kulwana nababisha babo kabara kushabaga balebire ekigo eki ekyo waronkire na egi eyo nkombekeire singa omwiguru mbali osingire oulire nshara zaabo nokutaka kwabo mara obememu basinge ababisha babo kandi kabara kufakaliraga oro hatabao atafakara okabanigalira okabanaga omumikono yababisha bakabatwara endole ara anga hai kabali babali omubuzai bakatekereza bakechuza oroba likutakao nibagamba bati tukozile kubi twafakara omubuzai oko kabali yechuza namagezi gabo gona nomutima gwabo gona bakashoma enchara balebire ensi yabo eyo watungire bashebo nekigekyo waronkire na ruensinge eyo nkombekeire au lisinga omuiguru okwo omubusinge bwawe owulire enshara zaabo nokutaka kwabo obemem ogarure yanga lyawe abalishangwa bakufakalire mbwenu waituruwanga wange oturebe ichwe mara owulire enshara ezashomerwa hanu ha waitu mkama ruwanga imuka usingire omukikale kyawe iwe nesanduku emanisa amani gawe Singa waitu mukama ruwanga orokole abakuwani bawe otunga abantu bawe mirembe bashemererwe waitu mukama ruhanga enkorwa madita yawe otaginagirana ijuka ekisha kyawe ekyo wagiriraga Daudi omwiru wawe